14 skirsnis. Perskirimas 19. Vos tik Vinicijui baigus skaityti, į biblioteką tyliai slinko nekviestas Hilonas, nes tarnams buvo įsakyta įleisti į bet kuriuo metu dieną ir naktį. Te būna, ponia, tau maloninga dieviškoji tavo kilneširdžio protėvio Enėjo motina, tarė atvykėlis, kaip kad man buvo maloningas dieviškasis Marijos sūnus. Paaiškinimai dieviškųjų Elenos brolių globojami Dzeuso dukters Elenos broliai, dviniai Kastoras ir Poluksas. Dieviškasis Majo sūnus Hermis Merkurijus gimęs iš Dzeuso ir kalnų nimfos Majos. Paaiškinimų pabaiga. Ką tai reiškia? Paklausė Vinicijus staigiai pakildamas nuo stalo, prie kurio sėdėjo. Kilonas pakėlė galvą ir tarė. Eureka, Jaunasis Patricijus taip susijaudino, kad kiek laiko nepajėgė žodžio ištarti. Matei ją? Pagaliau paklausė. Mačiau ursą, ponę, ir kalbėjau su juo. Ir žinai, kuris slepiasi? Ne, ponė. Manim dėtas kitas iš savimėlės būtų įsidavęs, lygui, kad atspėjo, kas jis būtų stengęsis iškvosti, kur gyvena, ir gavęs tokį kumštį, nuo kurio jam būtų išdulkėję visi žemės reikalai, arba sukėlęs milžino nepasitikėjimą ir paskatinęs paieškoti merginai gal dar tą pačią naktį kitos slėptuvės. Aš taip nepadariau, ponia. Man užtenka žinoti, kad Ursas dirba pas malūnininką vardu Demas, ten prie Emporijos, kaip ir tavo atleistinis, o užtenka todėl, kad dabar bet kuris tavo patikimesnis vergas gali rytą nueiti jo pėdomis ir susekti jų slėptuvę. Aš tik atnešiau tau, ponę, žinę, kad tu įtikėtum, Jeigu jau Ursas čia, tai ir dieviškoji lygija yra Romoje ir dar žinia, kad šią naktį ji beveik tikrai bus Ostrijane. Ostrijane, kuris yra, nutraukė Vinicijus, matyt norėdamas tučto jau bėgti į nurodytą vietą. Tai senos kapinės tarp Vija Salarija ir Vija Nomentana. Tas krikščionių pontifex Maximus, vyriausiasis žinys, kurį tau, ponė, minėjau ir kurio laukta gerokai vėliau, atvyko jau šiandien ir krikštys bei mokys tose kapinėse. Jie slapstosi su savo mokslu ir nors lygi šiol nėra jokių jį draudžiančių ediktų, žmonės krikščionių net kenčia, todėl jie turi būti atsargus. Pats Ursas man sakė, kad šiandien visi iki paskutinio susirinks Ostrienę, nes kiekvienas nori pamatyti ir išgirsti tą, kuris buvo pirmas Kristaus mokinys ir kurį jie vadina pasiuntiniu. Jų moteris lygiai su vyrais klausosi pamokymų, tad iš visų moterų nebus gal tik vienos pomponijos, nes ji neturėtų kaip pasiteisinti aulai senų dievų garbintojui, kodėl naktį palieka namus. Bet lygija, mano ponė, esanti Urso ir bendruomenės vyresniųjų globoje, ateis, be abejo, drauge su kitomis moterimis. Vinicijus lygi šiol gyvenęs tarsi karštlygėje, palaikomas tik tai vilties, Dabar, kai ta viltis lyg ir pildėsi, staiga pajuto silpnumą, lyg žmogus pasiekęs tikslą nežmoniškomis pastangomis. Hilonas tai pastebėjo ir nusprendė pasinaudoti. Teisybė miesto vartus sergsti tavo žmonės, ponia, ir krikščionys aišku tai žino, tačiau jiems nereikia vartų. Tibrui taip pat jų nereikia, ir nors nuo upės iki tų kelių toloka, verta sukarti ilgesnį galą – kad pamatytum didįjį apaštalą. Bet to jie gali turėti tūkstančius būdų persigauti per miesto sieną ir aš žinau, kad taip yra. Ostrienė atrasi ponę lygiją, net jeigu jos ir nebūtų, o tuo aš netikiu, ten pamatysi Ursą, nes jis davė man įžadą nužudyti glauką. Pat sakė būsęs ir ten nudopsęs girdi taurusis tribūnę, Taigi, arba seksi jo pėdomis ir sužinosi, kur gyvena lygyje, arba įsakysi savo žmonėms jį sučiupti kaip žudika, o turėdamas ligą savo rankose išgausi iš jo, kur paslėpė lygyje. Aš savo atlikau, kitas man jam dėtas, o ponė, tau pasakytų, kad išgėrė sursų dešimt kantarų geriausio vyno, kol išplotė iš jo paslapį dar kitas pasakytų – kad pakišęs jam tūkstantį sestercijų loždamas dvylikos linijų lentelėje arba nupirkę šitą žinę už du tūkstančius. Žinau, kad atsiteistumiai man dvigubai ir vis dėlto bent vieną kartą gyvenime, tai yra, norėjau pasakyti, kaip visada gyvenime, būsiu sažiningas, nes tikiuosi prisiminęs geraširdžio Petronio žodžius, visas mano išlaidas ir viltis pranoks tavo dausnumas. Bet Vinicijus buvo karys įpratęs ne tik ieškoti išeities visais atvejais, bet ir veikti, todėl netrukus nugalėjo valandėlę plūstelėjusią silpnybę ir tarį. Nenusivils mano dosnumu, bet pirmiausia, eisi su manimi į Ostrijaną. Aš į Ostrijaną? paklausė Hilonas, neturėdamas menkiausio noro ten eiti. Aš taurusis tribūnė pažadėjau tau surasti lygiją, bet neįsipareigojau ją pagrobti. Tik pagalvok, ponia, kas man atsitiktų, jeigu tas lygų laukys sudraskės glauką, čia pat įsitikintų, kad ne visai pagrįstai jį suplėšė, ar jis nepalaikys manęs beje visai neteisingai padaryto žmogžudystės kaltininku? Atmink, ponė, kuo didesnis filosofas, tuo sunkiau jam atsakyti į kvailus neišmanilių klausimus. Taigi, ką aš jam atsakyčiau, jeigu jis paklaustų, kodėl apkaltinau gydytoją Glauką, tačiau jeigu įtari mane, kad tave apgaudinėju, tai pasakysiu štai ką, sumokėk man tik tada, kai parodysiu namą, kur gyvena lygija, o šiandien atskleisk man vien dalelę savo dosnumo, kad jeigu kas nors, o ponė te saugo tave visi dievai, tau atsitiktų, aš nelikčiau be atpildų, tavo širdis to niekada nepakeltų. Renicijus priejo prie pastatytos ant marmurinio pastovų skrynios vadinamos arka ir išėmęs iš jos kapšą metė Filonai. Čia yra skrupulai, pasakė, kai lygija bus mano namuose, gausi tokį pat pilną aurėjų. O Jupiteri, sušuko Hilonas, tačiau Vinicijus suraukė antakius. Čia gausi valgyti, paskui galėsi pailsėti, iki vakaro niekur neisi, o kai sutems, lydėsi mane į Ostrianą. Graiko veidė pasirodė baimė ir abejonė, bet jis greitai nusiramino ir atsakė. Kas gali tau priekaištauti, ponė? Pimk šiuos žodžius kaip gerą pranašystę, taip kaip juos sako priėmęs didysis mūsų herojus Amono šventykloje. Na, o kalbant apie mane, tai šie skrupulai, skrestelio kapšą, persvėrė manuosius, jau nekalbant apie tavo bičiulystę, kuri man yra tikra laimė ir malonumas. Tačiau Vinicijus jį nekantriai nutraukė ir ėmė klausinėti pokalbio su Ursu smulkmenų. Iš viso to vienas dalykas atrodė akivaizdus. Arba dar šią naktį išaiškės, kur slapstosi lygija, arba ją pačią bus galima pagrobti grįžtant namo iš Ostrijano. Nuo tos minties Vinicijų pagavo pašėlęs džiaugsmas. Dabar, kai buvo beveik tikras, kad lygija suras, išnyko ir jo sukeltas pyktis ir susikaupusi nuoskauda. Už šitą štai džiaugsmą dovanoju jai visas kaltes, galvoju apie ją tik kaip apie brangę ir trokštamą būtybę ir jaudinosi tarsi būtų jo sulaukęs grįžtant po ilgos kelionės. Magėjo sušaukti vergus ir liepti jiems išpuošti namus vainikais. Šią valandėlę nepyko net ant urso. Buvo pasiryžęs visiems viską atleisti. Jis naudojosi Hilono paslaugomis, bet lygi šiol jo kiek dygėjosi, o dabar pirmą kartą jis jam pasirodė įdomus ir neįlinis žmogus. Nušvito visi namai, nušvito akys, nušvito veidas, vėl pajuto jaunystę ir gyvenimo džiaugsmą. Ankstesnė niūri širdgėla dorai neparodė, kokia didelė jo meilė lygijai. Tai suprato tik dabar, kai jau tikėjosi ją turėti. Geismas būdų, kai pavasarį bunda saulė sušildyta žemė. Bet aistra šį kartą nebuvo tokia akla ir laukinė, Ne, daugiau džiugi ir švelni. Viduje kunkuliavo beribė energija ir buvo įsitikinęs, kad vos tik pamatys lygiją savo akimis, jau nebeistengs jos atimti viso pasaulio krikščionys, net pats Cezarius. Tačiau Vinicijaus džiaugsmo padrasintas Kilonas prabilo ir ėmė patarinėti. Jo manimo negalima sakyti, kad jau laimėta, būtinas didžiausias atsargumas, nes kitaip viskas gali nueiti per nieką ir maldavo Vinicijų negrobti lygijos Ostriene. Ten esą reikia vykti su gaubtais ant galvų, pridengtais veidais ir pasislėpus kokiame tamsiame kampe, tik tai stebėti visus susirinkusius, o pamačius lygiją, saugiausia būsia sekti paskui ją iš tolo, nužiūrėti, į kuriuos namus įeina, ir tik rytojaus dieną šventant apsupti juos su dideliu būriu vergų ir išaušus ją pasiimti. Kadangi jį yra įkaitė, ir iš tiesų priklauso Cezariui, tai galima veikti nebijant nusižengti įstatymui. O jeigu jos nesurasę Ostrienę, patrauksę paskui Ursą ir rezultatas būsės tas pats. Į kapines eiti su dideliu pulku savo žmonių nedera, nes greitai patrauksę dėmesį, tada krikščionėms tereiksę tai užgesinti visus fakelus, kaip kad jie padarė per pirmąjį pagrobimą ir įsisklaidyti arba įsislapstyti tamsoje jiems vieniems žinomose užuolandose. Tačiau būtina esą pasimti ginklus, o dar geriau pasitelkti porą patikimų ir tvirtų vyrų, kad iškilus pavojų būtų apsauga. Vinicijus jam visiškai pritarė ir kartu prisiminęs Petronijaus patarimą liepė vergams atvesti čia krotoną. Hilonas Romoje visus pažinojo, tad išgirdęs minint žinomą atletą, kurio nežmoniška jėga arenoje nekartą žavėjosi, aiškiai nusiramino, ir pareiškė eisas jos trianą. Didžiųjų aurėjų prikimštas kapšas jam atrodė su krotono pagalba daug lengviau pasiekiamas. Tad gerai nusiteikęs sėdo prie stalo, kurį netrukus pakvietė Atrijaus vyresnysis ir valgydamas, pasakojo vergams, kad jų šeimininkui pristatė stebuklingo tepalo, girdi užtenka jo patepti kanopas menkiausiam arkliui ir jis paliks už nugaryje visus kitus – tą tepalą sutaisyti jį išmokęs vienas krikščionis, neseni krikščionys burtus ir stebuklus išmana daug geriau net už tesaliečius, nors tesalija ir garsėja savo žiniuonėmis. Krikščionys juo nepaprastai pasitikį, o kodėl lengvai suprasęs kiekvienas, kas žino, ką reiškia žuvis. Taip kalbėdamas atidžiai žiūrėjo į vergų veidus, vildamasis tarp jų atrasti krikščionį ir apie tai pranešti Vinicijui, Tačiau, kai ta viltis neįsipildė, ėmė valgyti ir gerti iki burklio, nešykštėdamas pagirimų vyrėjui ir tikindamas, kad pasistengsęs jį iš Venicijaus atpirkti. Jo linksmybę drumstė tik viena mintis, kad naktį reikės eiti į Ostrianą, bet vis guodėsi, kad būsęs persirengęs patamsyje ir lydimas dviejų vyrų, vienas jų stipruolis, visos Romos dievaitis, o antras patricijus ir aukštas karo vadas – Jei Vinicijų ir pažins, svarstė, vis tiek neišdrys prieš jį pakelti rankos, o dėl manęs galės žiaugtis, jeigu pamatys, nors mano nosies galiuką. Paskui prisiminė pašnekėsį su darbininku ir tie prisiminimai dar labiau jam pakėlė ūpą. Nebuvo jokios abejonės, kad tas darbininkas Ursas iš Vinicijaus ir tų, kurie lydėjo lygiją iš Cezario rūmų, girdėjo apie nepaprastą to žmogaus stiprumą. Kadangi per Eurycijų jis ieškojo ypatingai tvirtų vyrų, tai nėra ko stebėtis, kad ten parodė Ursa. Paskui darbininko sumešimas ir pasipiktinimas, išgirdus apie Vinicijų ir Lygiją, išblaškė visas abejonės, kad tie asmenys stipruoliui itin rūpi, bet to darbininkas susiminė ir apie atgailą žmogžudystę. Pagaliau darbininko išvaizda visiškai atitiko Vinicijaus pasakojimą apie lygą. Gal tik tai pakeistas vardas kėlė kiek abejonių, bet Hilona žinojo, kad krikščionys per krikštą dažnai gauna naują vardą. Jeigu Ursas nužudys Glauką, svarsti Hilonas, tai bus dar geriau, o jei ne, taigi geras ženklas, nes parodys, kaip sunku krikščioniui padaryti žmogžudystę. Juk aš pavaizdavau tą Glauką tarsi tikrą judo sūnų ir visų krikščionių išdaviką. Buvau toks iškalbingas, kad net akmenį būčiau išjudinęs, ir jis būtų pasižadėjęs nukristi glaukui ant galvos. O vis dėlto, vos palenkiau tą lygų lokį, duoti man žodį, pritvoti į savo letaną. Dvejojo, nenuėjo, kalbėjo apie savo susikrimtimą ir atgailą. Matyt, tarp jų taip nedaroma. Savo skriaudas reikia dovanoti, už svetimas nelabai leistina keršyti. Taigi, pasvarstyk, Hilonai, Kas tau gali grėsti? Glaukas neturi tau keršyti. Jeigu Ursas nenužudys Glauko už tokią didelę kaltę, kaip visų krikščionių išdavimas, tai tuo labiau jis nenužudys tavęs už tokią mažą vieno krikščionio išdavimą. Beje, kai tik parodysiu tam geidulingam keršuliui tos balandės lizdą, nusiplausiu rankas ir vėl sugrįšiu į Neapolį. Krikščionys taip pat kalba apie kažkokį rankų nusiplovimą, matyt taip daroma galutinai užbaigus darbą. Geri žmonės tie krikščionys, o kokios blogos šnekos apie juos klinda. O dievai, tai šitoks teisingumas pasaulyje. Vis dėlto patinka man tas tikėjimas, kad neleidžia žudyti. Bet jei neleidžia žudyti, tai jau tikrai neleidžia nei vokti, nei apgaudinėti, nei melagingai liudyti, taigi nepasakyčiau, kad jis lengvas. Jis matyt moko ne tik garbingai mirti, kaip stoikai, bet ir dorai gyventi. Jei kada susikrausiu turto ir turėsiu tokius namus kaip šitie ir tiek vergų, tai gal ir aš tapsiu krikščioniu tiek laiko, kiek man bus naudinga. Juk turtuolis gali savo viską leisti, net ir dorybę. Taip, tai turtingųjų religija, todėl nesuprantu, kodėl tarp jų tiek skurdžių. Kas jiems iš to, kodėl jie leidžia dorybei surišti savo rankas Reikėtų apie tai kada nors pagalvoti. O to tarpu, ačiū tau, Hermi, kad padėjai man atrasti tą barsuką. Tačiau, jeigu tai padarėjai dėl dviejų telyčių, baltų vienmečių pauksuotais ragais, tai aš tavęs nepažįstu. Jėdikis, argo nugalėtojau. Toks išmintingas dievas ir nenumatei iš anksto, kad nieko negausi. Aukoju tau užtat savo dėkingumą, O jeigu vietoj mano dėkingumo nori dviejų galvijų, tai pats esi toks trečias. Ir geriausia atveju tau dėlėtų būti piemeniu, o ne dievu. Saugokis taipgi, kad aš kaip filosofas neįrodyčiau žmonėms, jog tavęs nėra, nes tada visi liautųsi tau nešia aukas. Su filosofais verčiau gyventi gražiuoju. Taip, kalbėdamasi su savimi ir hermiu, įsitiesė ant suolų pasikišo po galvą apsiautalą, ir vergėms nuėmus indus užmigo. Pabudo, tikriau sakant, buvo pažadintas, kad atvyko krotonas. Tada nuėjo į atrijų ir su malonumu ėmė apžiūrinėti galingą lanistos buvusio gladiatoriaus figūrą, kuri rodos užpildė visą atrijų. Krotonas jau buvo susidėjėjęs dėl kainos ir dabar kalbėjo Vinicijai. Prisiekiu Herkuliu. Gerai, ponia, kad šiandien į mane kreipiaisi – nes rytoj pakviestas Kilnijojo Vatinijaus išvykstu į Beneventą, Cezario akivaizdoje susiremti su kažkokiu sifaku, stipriausiu negru, kokį kada nors yra pagimdžiusi Afrika. Ar įsivaizduoji, ponia, kaip sutraškės jos tuburas mano glėbyje ir dar suknešinsiu kumščių juodą jos snukį? Prisiekiu poloksu, atsakė Vinicijus, esu tikras, taip ir bus, krotonai. Ir gerai padarysi, pridūrė Hilonas. Taip, suknežink jam ir snukį, tai puikiai mintis ir tavęs vertas žygis. Galiu kirsti lažybų, kad suknežinsi jam snukį, tačiau dabar įsitep kūną aliejais, mano Herkulį, ir tvirtai susijuos nežinok, ko gera teks susiremti su tikru kaku aiškinimas. Kakas – romėnų mitologinis klaikus milžinas, ugnies dievo vulkano sūnus. Paaiškinimo pabaiga. Žmogus augantis tą merginą, kuri rūpi garbiajam Venecijui, sako, yra nepaprastas galiūnas. Hilonas taip kalbėjo tik norėdamas pakurstyti Krotono savimeilę, o Vinicijus pridūrė. Taip, taip, aš jo nemačiau, bet kiti man pasakojo, kad jis nutvėręs jauti už ragų, galys nutemti jį kur nori. Oi, sušuko Hilonas, nemanantis, kad kursas toks stiprus. Tačiau Krotonas tik niekinamai šyptelėjo. Garbusis ponia, tarė, va šita ranka apsimu sugriebti tą, kurį įsakysiu, o kita apsiginti nuo septynių tokių lygų ir parnešti merginą tau į namus, nors visi Romos krikščionys mane vytusi kaip kalabrijos vilkai. Jeigu to nepajėgsiu padaryti, leisiu save nuplakti, štai prie šio impluvijaus. Neleisk jam taip daryti, ponia, sušuko Hilanas. Jie pradės mus vaidyti akmenimis, o tada, ką be padės jo jėga, Ar negeriau merginą paimti iš namų ir nestumti į pražutį nei jos, nei savęs? Taip ir turi būti krotonai, patvirtino Vinicijus. Tavo pinigai tavo valia, tik neužmiršk, ponė, kad rytoj aš keliauju į Beneventą. Vien tik mieste turime 500 vergų, atsakė Vinicijus. Tada davė jam ženklą pasišalinti, o pats nuėjo į biblioteką ir atsisėdęs parašė Petronijui tokius žodžius – Hilona surado lygiją, šią naktį su juo ir krotonu eis į jos trianą ir pagrobsi ją ten pat arba rytoj iš namų. Te apipila tave dievai visokiojo palaime, lik sveikas, karysime. Džiaugsmas neleidžia man toliau rašyti. Ir padėjęs rašyklę, įmi vaikščioti sparčiu žingsniu, širdis buvo kupina ne tik džiaugsmo, bet ir graužiančio nerimo. Kalbėjo savo, kad rytojaus dieną Lygija jau būsinti šiuose namuose, nežinojo, kaip su ją pasielgsės, bet jautė, jeigu jį panorės įmylėti, jis bus jos tarnas. Prisiminė aktės tikinimus, kad buvo mylimas ir didžiai susijaudino. Matyti reikės įveikti mergaitišką drovumą ir kažkokius įžadus, kurių turbūt liepia laikytis krikščionių tikėjimas. O jeigu taip, tai kai tik lygija atsidurs jo namuose ir nusileis įkalbinėjimams arba prievartai, tada turės pasakyti patys savo įvyko ir paskui jau bus nuolanki ir mylinti. Tačiau įėjęs Hilonas nutraukė šių palaimingų minčių srautą. Pone, prabilo gaikas, štai kas dar šovė man į galvą, o jeigu krikščionys turi kokius ženklus, teseras, be kurių nieko nepraleis jos trijana. Žinau, kad maldos namuose tai būna, ir tokią teserą esu gavęs iš Euricijos, tai leis man ponę nueiti pas jį gerai iškvosti ir apsirūpinti tai ženklais, jeigu jie pasirodys būtini. Gerai, taurusis išminčiau, linksmai atsakė Vinicijus, kalbi kaip išvalgus žmogus ir esi vertas pagirimo. Taigi eik pas Euricijų, ar kur tik įsigeisi, bet dėl tikrumo palik štai ant šito stalo tą kapšą, kurį esi gavęs. Hilonas visada nenoriai skiriasi su pinigais, tad dabar susiraukė tačiau įvykdė liepimą ir išėjo. Nuo karinų iki cirko šalia buvo Euricijaus krautuvėlė, nelabai toli, todėl graikas sugrįžo dar gerokai prieš sutemas. Štai tie ženklai, ponia. Be jų mūsų nebūtų įleidę. Taip pat smulkiai įsiklausinėjau apie kelią ir kartu pasakiau Euricijui, kad reikia ženklų tik mano bičiuliams, o aš pats neįsiu, nes man seniui per toli, bet to rytoj pamatysiu didįjį apaštalą, kuris man pakartos gražiausias ištraukas iš savo pamokslo. Kaip neisi, privalai eiti, pasakė Vinicijus. Žinau, kad privalau, bet eisiu gerai užsismaukęs gaubtą ir jums patariu tai padaryti, kitaip galime išbaidyti paukštelius. Netrukus jie pradėjo ruoštis, nes laukia jau temo. Pasėmė gališkus apsiautalus su gaubtais, pasėmė žibintus, Vinicijus dar apsiginklavo trumpu lenktu peiliu, tokius pat įdavęs ir savo bendrininkams. O Hilonas susidėjo peruką, kurį buvo pasirūpinęs eidamas pas Euricijų, ir visi įskubėjo, kad tolimus Nomento vartus pasiektų prieš jų uždarimą.